sha shidda ga watan ramadan shekara ta 1446 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wannan kuma ya zo daidai da sha shidda ga watan uku shekara ta 2011 2025 miladiya kamar yadda aka saba a kowane yammaci a cikin wannan wata mai albarka na ramadan muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masjid ahli sunna wal jama'a na garin tsagero a ƙaramar hukumar a jihar katsina a tarayyar najeriya inda muke gabatar da tafsiri na alkur'ani mai girma idan ba manta ba jiya sun fara karatu a suratul ɗala mun karanta aya ta farko a cikin sura da haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a aya ta biyu a cikin wannan sura mai albarka idan ba manta ba surar dai tana karantar da mu ne hukunce-hukuncen da suka shafi saki da idda da kuma kome kuma jiya a hayar da muka karanta mun ji hukuncin ubangiji cewa idan za a saki mace to a sake ta tana cikin tsarki tsarkin da ba a kusance ta ba sannan idan an saki mace saki ɗaya ko biyu to za ta zauna gidan mijinta ce idda a allah ya hana mai gida ya fitar da matar shi don ya sake ta haka allah ya hana ita mata ta fita don an sake ta to a yau insha Allah ta'ala wanda ce za mu tashi farkon aya ta biyu inda Allah ta'ala yake cewa fa idza balagna ajalahunna a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa idza balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf aw farihuhunna bima'ruf وأجلدوا ذوي عدد منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا الله تعالى يقول وإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يؤذ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا الله تعالى يقول فإذا بلغنا أجلهم idan kwanakin idan mace sun kusa karewa nan sai za mu nagna ajiyar hunna ai karar da inke za a iddati hinna idan an saki mace za ta shiga idda to idan ta kusa ƙara iddata gab da kwanaki idan za su ƙara saki ɗaya ko saki biyu to sai Allah ta'ala yake cewa mazajen waɗannan matan a daidai wannan lokacin su yanke shawara kan matansu fa'amsu kuhunna ko dai su mayar da su su ci gaba da zama da su a ma'arufin da kyautatawa ba cutarwa au fari bima bi ma'arufin ko kuma idan ba za su mayar da su ba to su kyale su su gama kwanaki inda su sai aure ya mutu a yi otu kuhunna ta tankabi inda tihinna a bar su su kara kwanaki inda su wala ta ba ruhunna bin muraja kar a cutar da mace a ce an maido ta alhali ba ana nufin ci gaba da zama da ita ba mun fahimta a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da mu cewa idan miji ya saki mata shi saki daya ko saki biyu kuma saki daya akwai kogi saki biyu akwai kogi duk miji yana iya cewa ya maida idan saki ya kai uku babu kogi Allah ta'ala cewa duk wanda ya saki mata shi saki uku fara ta hinni da rum hatta tankiha zawjan ghayr ba ta halatta da ya shi har sai ta je ta auri wani miji wacce mijin shi ma ya sake ta musulun tana iya da wajen wannan miji ya ta da to amma idan suke ɗaya ne kafin inda ta ƙare miji yana iya cewa ya mai da mata ta kome idan suke biyu ne kamin inda ta ƙare miji yana iya cewa ya mai da matar shi ta kuma kome idan ta ƙara inda bai maida ta ba to har yanzu yana da damar ya sake aurenta sai dai in ta ƙara inda yanzu sai an sake sabon ɗaurin aure sai ya sake neman aure an sake sabon ɗaurin aure to a nan ayar sai allah yake gaya wa mazaje yake ba su umarnin cewa idan kwanakin inda su ta kusa ƙarewa su matan da aka saka suke iya ko to mijin ya gama shawara kan wannan matan shi zai maida ta ne ko ko ya rabu da ita ce shi ne allah ya ce fa'in balar da ajalar kunna in kwanakin iddas ya kusa karewa to miji ya shawara fa amsu kuhun da bi ma'arufi ko dai ya ci gaba da zama da su shi ne ya maida su ya maida ta ya ci gaba da zama da ita da kyautatawa kar ya cutar da ita ko kuma in ya gaba zai iya ci gaba da zama da ita ba fari ƙungunna bi ma'arufi sai ya bari ta ƙara iddata da ta ƙara idda aure ya mutu kun ga cutar da ita ba sai barta ta koma su ya ta mata har ma iya ɗauki wani abu ya ɗan mata mun gane wa ashiru zawai adlin minku sai Allah ya ce idan za ku mayar da su to ku sanya shaidu na mutum biyu shaidu mutum biyu ɗin su zama adini minkum kuma su fito daga cikin kenan musulmai masu hankali ba da dai halin muraja'a aw al a wurin maidawa da wurin sace da ana so a sashi idan mutum ya yi shawarar cewa zai miyar da matashi. to sai samun cin biyu a biye ya kira wasu ya ce to da can wannan mata saki ya shiga tsakanin daya ko biyu amma yanzu na yi niyyar mai biyu da ita ina son ku zama shaida to sai su shaida shi ke nan sai ya ta mai ko kuma ya yi niyyar ba zai ci gaba da zama da ita ba to sai ya kira mutum biyu shaidu to malam malam da malam malam wannan mata suke ya shiga tsakanin kuma gobe take da mutunta kuma ina ji da mai maida ta ba ina son ku zama shaida cewa na rabu ita mun gane shi ne wa ashidu zawai adlin min ku sanya mutum biyu cikin ku su zama shaida wa imu shahadatu lillahi su mutanen nan da za su zo su ba da shaida Allah ce su bayar da shaida Allah ba sai an biya su kuɗi ba fi sabilillahi ake bayar da shaida zalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan wa'azi ne Allah yake muku amma ba da kowa ba sai ga wanda ya imani da Allah kuma imani da rana ta ƙarshe wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah cikin abin da Allah ya umarce shi da saki wa gairi ko wani saki ya ji allahu Allah zai sanya mashi mafita min kurabin duniya wa akhira daga bakin ciki ko damuwa ko kunci na duniya da lahira mun fahimta ta ka dole shi ne hukuncin in mace za a mai da ta ko a Allah shi ne a nan ciki za mu ga akwai tausayawa da mace domin Allah ta'ala ya ce in rabuwa za a yi da su a rabu da su da kyautatawa in zama za a ci gaba da su a zauna da su da kyautatawa kira idan mutum ya yi shawarar zai mai da matar shi to ya kyautata mata sai ya ce ya daina ta in ya yi niyyar rabuwa da ita to ba bana ina yi ba ko a yi rigima ko a yi fada ko a yi dambe sai ya rabu da ita da kyautata wance kin ga gobe za ta kare ita abin da ya zo ƙarshe da haka bi haƙuri haka allah ya so ba yadda za mu yi amma wannan bai hana cewa zama yan uwan juna bai sawa ta mutunci da sauransu da abubuwa na alheri duk ci gaba da wakana tsakanin ina ɗan kawo ɗan sayan kuɗi ta dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya yana da kuɗi ce to ga wannan ki je gida ki juya kafin Allah ya kawo maki wani haka Allah ya ce a yi rabuwa amma ba a rabu ana dambe ba ana fada ana zage-zage to wannan rashin mutuncin musulunci ne koya shi ba haka ana tsara yake nufi da al'amarin sace ba sannan an ce a kafa shaida don gudun rigima wata ana iya sakin ta ce ba a sake ta ba akwai shaidu sai rusi da yayi wani ya rasu sai wata mata ta mutu ce ita ma mata shi ce ce ta ina ai lokacin da ya rabu da ni ya mai da waye shida ga shi duk sai musu ba shida shi ke nan ba ta shi sai ya aka ce aka kafa da. wannan kafa shaidar shi ma kun ga wata sunna ce mahajura wata sunna ce wanda yawanci ba a aiki da ita duk wanda zai rabu da matar shi ya sani an so a musulunci ya sa shi in ya sake ta kuma zai maida ta nan ma ana so ya sanya shaidu shaidun na Allah mutum shi Allah ya shirya da sana a ƙarshen ayar Allah ta'ala ya nuna cewa duk wanda ya dogara ga Allah a wurin sai Allah zai sanya mashi mafita idan miji ya dogara ga Allah wani rabuwa da matan shi to rabuwa da wannan matan ba zai cutar da shi ba Allah zai kawo masa mafita idan mace ta ji tsoron Allah a wajen rabuwa da mijinta Allah zai kawo mata mafita ta ba Allah ya sa mu dace ya Allah ya ce gaba ويرزقه من حيث لا يحتسب na'am ومن يتوكل على الله فهو حسبه Hmm. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا Allah ya ce wa yarzuqu min haythu la yahtasib haka nan duk to Allah ya azarta shi ta inda baya tunani ta inda baya rutu wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isar masa inna Allah balighu amri Allah bai isar masa da al'amarin sa inda bai kai shi ba qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara lalle Allah ya sa kowane al'amari iyaka Allah ya kawo iyaka shi sai ya kawo Allah ya saba to amma bayan da Allah ta'ala ya yi bayanin macen da aka saki da kuma yadda za a maida ta ko a rabu da ita aya ta gaba Allah ta'ala zai mana raba zai mana bayani akan idda ta kalar mata guda mace ta farko ita ce macen da ta daina jinin al'ada saboda tsufa sai kuma saki ya shiga tsakaninta da mai gidanta duk da ba ta jini za ta idda to ya za ta idda wannan ayar za ta magana za ta mana magana a kan mace ta biyu mace karama wanda ba ta fara jinin al'ada aka daura mata aure sai kuma rabuwa ta gitta tsakaninta da mai gidanta to in ya sake ta ba ta fara jinin al'ada ba saboda ƙanƙantarta ya za ta ginta wannan aya za ce mana magana a kan gintarta sai mace ta uku mace mai ciki galibin mata in suna da ciki ba sa jinin al'ada to su ma ya za su ginta su shi ne allah ta ya ce wallahi ya isna min al-mahid wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhun thalathatu ashhur فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا الله تعالى يقول واللائي يئسن من المهيب من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يهدن وولاة الأهمال أجلهن أن يدعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا Allah ta'ala ya ce wallahi ya isna minal mahib matan nan waɗanda suka yanke ƙauna daga ganin jinin al'ada shi ne saboda tsufa ya zama cewa jini ya ɗauke musu idan mace ta ji ta girma ta kai shekaru daga hamsin abin da ya sama to jini yana iya ɗauke mata sai ta daina ganin jinin al'ada kamar yadda muka sani jinin al'ada jini wanda yake zuwa mace sau ɗaya a kowane wata ita wannan saboda girma ya kama ta sai jinin da yana zuwa gaba ɗaya to kuma sai aka samu aka sai da ita da mai gidanta sai sai ya shiga tsakaninsu matan da ke jini ai Allah ya gaya mana hukuncin idda su a can sunatul baqara cewa za su yi idda salasata uru har uku shi ne idda su to wannan sai zaman to ba ta yin to kaga da wani ma'auni za a auna iddata sai Allah ta'ala ya ce in irtabtu in kuka yi kokon ya za ta idda to sai Allah ce ga bayanin iddata fa iddatuha salasata ashhur iddata wata abul ala al-muhimmi yace idan lokacin da aka yi sakin ya kama ɗaya ga watan musulunci ɗaya ga watan musulunci to yanzu idan wannan mutane musulunci ya je ƙarshe ya kwana 29 ya mutu to ta yi wata ɗaya sai jimar a rama ɗaya da wata har zuwa ƙarshen wannan wata wata biyu wata na uku shi na ya kama ya je ƙarshe ta wata uku da wata ukun ya cika ta ƙara idda wani yana iya zuwa ya nemi aurenta wannan miji kuma ta kuɓuce mashi ba zai ce ya maida ta bai yanzu sai ya sake neman aure idan kuma tsakiyar wata ne kamar a ce goma ga wata ne aka saki ko sha biyar ga wata to yanzu kwana tisin za a ƙarga kwana tisin za a ƙarga idan kwana ɗin suka ƙare to shi ke ta ƙara ɗanta mijinta wanda ya mata wannan sakin bai iya cewa ya mai data wani namiji yana iya zuwa ya nemi aurenta shi wannan mijin wanda ya sakin in zai maida ta to sai an sake sabon ɗaurin aure amma idan kafin wata uku nan ya cika ne yana iya cewa ya maida ta kuma ta mai kamar da aya ta baya ta mana bayani wallahi lam yahidna Allah ya ce sannan haka macen da bata fara jinin al'ada ba ita kuma wannan saboda ƙananan shekaru a musulunci ya halatta a ɗaura ya yarinya ɗan shekara shida a wuri ɗan shekara bakwai ana ya ɗaura mata a wuri manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya aure aisha tana da shekara shida a duniya a shi ana iya ma a wuri to idan aka ɗaura mata aure ita yarinya karama ba ta fara jinin al'ada sai kuma rabuwa ta shiga tsakaninta da mijinta to ita ma yanzu nan iddarta kamar waccan wanda ta daina jinin al'ada ita ma wata uku za ta wata uku nan za ta yi su kamar yadda muka yi bayani a wurin wanda ta daina jinin al'ada in farkon wata abin ya faru ta kirga ƙarshen wata sau uku in tsakiyar wata ne a ƙirga kwana 90 su ne kwanakin iddarta da sun ƙare ta ƙare wa ulatil ahmali Allah ce su ko mata masu ciki bana macen da aka saka tana da ciki wannan ya nuna mana ana iya sakin mace in tana da ciki amma in tana cikin jinin al'ada ba a sakin ta sai jinin ya ɗauki amma mace mai ciki ana iya sakin ta shi ne Allah ta'ala ce wa ulatil ahmali mata masu ciki idan aka sake su ajala hunna su abin da ke inda su an yaga ana hamla hunna su haifa abin da ke cikin cikinsu kenan ita mace mai ciki ba da jini take inda ba ba da wata take inda ba da mai take inda da haihuwarsa idan aka saki mace yau da ciki gobe sai ta haihu ta mun fahimta ita da tahim shi ke ta ƙara har ma malaman fikiyu suna wata magana suna cewa wai zai yi mace ɗaya a rana ɗaya ta kwanta da mazajenta na aure guda biyu yana yiwa na? da wuya ku hmm. mace ɗaya ce ta auri maza biyu a rana ɗaya kuma kowanne ta kwanta da shi ya zai yi na haka malamai suka ce mace ce tana da miji da safi ya kwanta da ita misali wajen azahar sai suka yi fada sai ce ya sakinta wajen da asar sai ta haihu da ta haihu ta gama idda wajen magariba wani wani bazawari ya zai yana su aka ɗaura musu abu wajen isha jini ya ɗauke cewa sai da ta yi kwasa ya na wannan sabon na? a zai yi wahala hakan ta faru amma dai in hakan za ta yi misali to ya halatta domin mace wata jinin haihuwa yana ɗauke mata ranar da ta haihu duk da da wahala amma wai in hakan ta faru to a musulunci ya hada ka ga rana ɗaya ta auri maza biyu muku wanda ta kwanta da shi <laughs> to Allah ta'ala ya ce ita mace mai ciki da ta haihu to shi kenan ta ƙare iddata ta ƙare haka idan ta kaba ce mijinta mutuwa ne tana haihuwa ta ƙare ta kaba idan ita ta kaba ya kusa wata hudu da kwana goma to idan ta haihu wannan ba za ta ce dole sai ta yi wata hudu ba da ta haihu shi kenan ta gama ta kama da mace mijin tana iya mutuwa yau gobe ko jibi ta raya ta kawo in ta haihu shi ne wadatul ahmali ajalahunna an yada ala hamdahunna al-imam ibn kasir rahimahullahu ta'ala a sahihin littafinsa ya yi ruwaya wadda ruwayan ne imamun bukhari ya rubuto ta cewa a rajulun ila ibn abbas wa abu ja nishi wani mutum ya zo wajen majalisun abdullahi dan abbas da ya zo sai suka sai na abu huraira a nan ya zo wani abdullahi dan abbas wannan mutum ne da ya zo sai ce ma abdullahi dan abbas wata wa nake yi mace ce ta haihu bayan mijinta ya rasu da kwana arba'in ya za ta yi ta kabarta kun gane mijinta ya rasu da kwana arba'in ta haihu sai aka tambaya abu da abbas faƙari ibn abbas a kiru da ajiyar sai abu da abbas ya ce za ta ɗauki zango mafi nisa cikin zanguna biyu kun fahimta abin da yake nufi da zanguna biyu shi abinda abdullahi abbas suke cewa idan mace mijinta ya rasu wata aya ta nuna wata hudu da kwana goma wannan ayar ta nuna haihuwa kaga zangunan sun zama biyu ko wata hudu da kwana goma ko haihuwa to sai shi abdullahi abbas yace ita mace tana yin takaba ne da zango mafi nisa idan ta idan idan idan mijinta ya rasu bayan kwana goma sai ta haihu to sai ce ba da wannan za ta yi ta kaba ba sai ta ɗauki wata hudu da kwana goma mun gane idan aka saki mace tana da ciki ɗan wata shidda ko ɗan wata uku misali sai ta yi wata hudu da kwana goma ba ta haihu ba to yanzu ba za ta yi ta kaba da wata hudu da kwana goma sai ta yi ta kaba da haihuwa kun fahimci fatawa abdullahi abbas shi ya ce kullum ana ɗaukar zango mafi nisa to da ya faɗa haka kunci ana shi wannan mai fatawa sai ce ana gafarta mana amma fa Allah ya ce wa al ahmali ajalahunna an yad'ana hamlahunna haka Allah ya ce kana abu huraira sai abu huraira ya ce ana ma ibnu akhi sai da ma a fahimta ta ina tare da wannan mutum ina ganin za idda da haihuwa tun ta haihu bayan kwana arba'in ta ƙara ita ko ta ƙara ta mun gane to sai na ɗan abbas ya ce to abin da za a yi bari ma aiki wani yaro wajen ummu salama matar manzan Allah ya je ta tambaye wani ita sai suka tura wani yaro na abdullahi na abba zuwa ummu salama su kuma sarara suna jira ya dawo a ji da bandunta da aka je wajen ummu salama aka tambaye ta sai ummu salama ta ce da قتل زوج السبيعة الأسلمية وهي هدى فوضعت بعد موته da ليلة sai ta ce ku je ku gaya musu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata sahabiya ana ce mata Subai'atu al-Aslamiyya to ita wannan matar ta haihu bayan kwana 40 da mutuwar mijinta kuma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka nemi aurenta kuma manzon Allah ya daura mata aure kun ga da mace aiki kenan da haihuwa ku sai aka dawo aka gaya wa abdullahi abbas da abu huraira cewa ga abin da ummu salama ta ce to sai suka dauki wannan fatawa ta ummu salama cewa mace tana yi idda da ta kaba in tana da ciki da haihuwa mun fahimta da haka ita mace ciki da ta inda ta tara Allah ya ce wa man yattaqi Allah duk wanda ya yi tsoron Allah a wurin saki ko ba a wurin saki ba ya ji Allah min amrihi yusra Allah zai sanya masa sauki a cikin al'amuransa sai al'amuransa zama da sauki to kaga wannan ayar ta zo mana da bayani idan mata kana uku mace da ta daina jinin al'ada mace da ba ta fara ba mace mai ciki a suratul baqara an zo mana da mace da tana jinin al'ada aka sake ta mata kala ne kenan kala ku akwai mace kala ta biyar suratul ahzab Allah ya zo mana da hukuncin ta ita ce macen da aka daura aure bata tare ba sai miji ya sake ta za ta yi da ya na zafi shi <laughs> mace ce an ɗaura aure rana asabar ƙarfe biyu da rabi aka ɗaura aure kusa al'adar mu mace na ɗaura aure sai washe gari miji ke tarewa ko to kafin miji ya tare wurin matan da sai aka yi fada sai ce ya fasa sai rubuta na? aibe ce ko mata ya ce aibe tare ba sai rubuta masu suke ce ya suke ta saki daya za ta yi ko ba za ta yi ba na? babu idda a ba da ne babu idda ne kawai to za su idda to kaga wani shi da azab su yi wannan bayani irin wannan mutum ba ta yi idda shi ke nan ba wai idda ba sai ta mai dole bin sadaki ba sai dai mijin ya yaki shi a ba kuma ki wasu mun fahimta to macen da in tana shayarwa mafi yawancin mata na suna shayarwa ba sa yin jinin al'ada ba sun girma ba ne ba sun daina ba sun yi ƙanana ba ne ba sa yi A in shayarwar ita ke sanyawa ba sa yin jinin al'ada to su ya za su yi su in aka suke su sai ta yaye wannan yaro jini ya dawo mata sannan ce idda sannan ce mun fahimta akwai waɗansu mata ta za a yi su allah ya halice su da wani irin yanayi ba sa yin jinin al'ada duk wata wata sai bayan wata biyu sai ke jini ɗaya wata bayan wata uku wata a shekara masu ɗaya cikin ita ma wannan malamai suka ce za ta zauna a sai ta yi wannan jini ko da za ta shekara uku ne ko shekara biyar mun fahimta to a ayar da muka mutu baya kun ga Allah ya ce in za a rubu su a rubu da su bil ma'ruf a zamanin jahiliya akwai wata cuta da ake wa mata idan mutum ya ce ya saki mata kuma za ta yi inda ta yi jini ɗaya ta yi jini ta kusan shi kari ɗin an yi sabani wadda sun ce tsarki wasu sun ce jini to ɗauka tsarki ɗin shi ne ƙori shi ne kari ɗaya ta yi tsarki ɗaya ta yi na biyu saura na saura ɗaya ta gama ɗaya to sai ce ya mai rota kaga wannan tsarkin da ce guda biyu yanzu ya yi ne ya zubi to in ya mai rota kuma bayan kwanaki sai ya ƙara mata wani saki kage yanzu ya maido mata inda baya to in zai mata saki uku haka zai dinga yi mata yanzu mai hukunce idda ta idda ta da tsarki uku sai da sai ta yi wani tsarki tara kaga ya ja mata lokaci to wannan zalunci shi ne Allah ya ce in za a rabu da su a rabu su da kyautatawa kar a maido su dan a tsawaita musu lokacin wannan inda da nasu? ku kalla yadda addinin musulunci yake ma kowa adalci an yi ma ita mace adalci an mace miji adalci idan aka yi wannan zaman ta kaba ta yi zaman idda a gidan miji idan idda ta zo karewa kamar za a ga kamar za a ga an rabuwa ta cikin jin daɗi ba a fara ba a zaki amma dama da ta ga ana zage-zage to an fidda wani da gaske an ci ba a ji tsoron allah ba an ƙi abin da allah ya ce wani sarki an ba da shi ya saki watar shi ta zauna gidan shi ta yi inda sai da za ta ƙara inda ta gobe yau da daddar sai ta yi ta same shi ce to ana ka nasara gobe inda ta take ƙara na haka ina sanar da kai gobe allah ya kan zuwa kowa da sai ta ce ni a matsayina na mace na yi abin da muka gada wajen iyaye da kakanni kai kuma ka kasa yin abin da ka gada wajen iyaye da kakanni sai ce to ku ne kuka gada wanda ke jika ne ni kuma ne na gada wanda ban yi ba sai ta ce ni abin da na gada wajen iyaye da kakanninmu mata na gaji yin laifi ga mishi to na ma laifi ko kuma maza kun gaji yin haƙuri da mata to ni na yi laifi kai kuma ka kasa yin haƙuri ta ga sauran kwana ɗaya sai ce to an yi haƙuri ko ba <laughs> to yanzu da gidansu ta koma za a yi haka ba za a yi haka kullum wato gane akwai maslaha cikin zaman miji da mata tare inda Allah ya riga ya sa an yi auren nan to mafi yawancin aure a yi ta haƙuri a yi ta tafiya ɗin shi ya fi zama maslaha akwai auren da ‘yan kaɗan wanda rabuwar kuma shi ne maslaha don aure ya kai wannan matakin a rabu shi ne maslaha amma a koma a yi haƙuri a ci gaba da zama to wannan ba ƙaramin alheri ba ne ga ma'aurata ko ba ƙaramin alheri ba ne ga al'umma gabaki ɗaya shi yasa kuma ga yanzu muna cikin matsaloli da yawa ta fuskar tarbiyya ta fuskar zamantakewa saboda waɗannan dokoki na saki mun kasa kiyaye su a wajen mu'amalar mutu aure in saki ya gita sannan ga shi yadda sakin ya zama ruwan dare shi saki shi ne last option a aure idan ka ga an yi saki to duk wani mataki na gyara na duniya an ɗauka bai gyaru ba to sai a yi saki ko an yi sakin ba a fidda tsammani shi yasa aka ce a yi guda don a dawo uku shi yasa musulunci yake fada da wanda zai ce saki uku baki daya duk wanda ya haka sai ya yi da nasiri sai yi suke ɗin sai a tibin malamai wai da allah akwai da za a yi wa ya ce ne eh. ko yau ko a tura ta shi ma kuma kaga an shiga wani laifi shi sa musulunci sai ya ce a yi ɗaya yadda dai an ɗan bar ƙofar da za a iya gyara ba, in an ga gyara zai yi sai a gyara sai a dawo ai a yi na biyu har a yi na uku to allah ta'ala ya faɗakar da mu mu dawo da irin waɗannan dokoki kuma kun ga dokoki ne wanda allah ya dinga bai su da duk wanda ya ji tsoron allah wa man yattaqi allah kenan ana buƙatar a ji tsoron allah cikin abin da ya shafi saki ko zamantakewa ta abu ya allah ya ce gaba na a da ciki za ta da haihuwa za ta saboda shi wannan jina akwai marubunin malamai ma jina al'ada ne ko ba shi ko da ta gaji wasu suna ganin ba jina al'ada ba su ko da tana irin wanda take ganin wannan jinin da sai ta haihu wani kusa a jin ɗaya ne ba wani ne na? ai saki ai saki ko da wasa gari ba ma an je kotu ba gida ba da wasa miji ya kuskure ya ce ya saki wasa ya sasa da kuskure mata ta ga saki ta sako mutum ne ya bugo waya yana son ya saki matar shi uwar gida yake su da saki sai ya bugu waya ashe uwar gida ba ta kusa sai amarya ta ɗauka hello shi kuma ya ɗauka uwar gida ce kawai ce saki ɗaya sai amarya ta ji shi ya yi saki to da uwar gida da amarya da sun sau da saboda ga inda ya nuha shi can kuma wannan taji to yanzu ba zai ce ai ba ke nikin so in saki ba a akin da shi shikenan ya zama saki yawwa ko ya rubuta wasiƙa akwai wanda in suka yi faɗa da matan shi sai ya rubuta saki amma ba zai bada ba sai ya ɓoye wani ya ce da ranar da ta ƙara kawai ɗaukowa gani tana bincike bincikenta sai ta gano sai ta buɗa sai ta karanta ta ta sai a duba det ɗin da ya rubuta a cikin musikar in ya rubuta det to daga wannan det da za a fara yi idan lokacin ba har an yi wata uku ta abin da shi ke nan mata ƙari inda sai ta kama gabansa to sai a fara daga nan lokacin da ta yi idan kuna ji fa malamai sun ce dan drama ma ya auri mace a fim mace shi ta fim ba ita ce mace shi ta gida ba sai a drama darakta ya ce zai zaki wannan matan sai ya saki mata ta dirama malamai suka ce mace shi ta gida ta su eh ana ba Allah wasa ne <laughs> eh ai bai da wata mata a duniya sai mata shi ke gida wannan cikin aba mata shi wasu eh. a cikin filin zai ce haka? eh ai sai da rake a cire shi shi ma haka ba a wasa shi saki ba batun wasa cikinsa Allah ya shirin da to mi Allah ya ce askiru mu zalika amrullahi anzalahu ilayna ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ذلك أمر الله wannan al'amari ne na Allah doka ce daga wajen Allah anzalahu ilaykum wanda ya saukar zuwa gare ku wa man yattaqi Allah duk wanda ya yi Allah al'amarinsa na saki ko kome ko idda ko wani abu yukaffir anhu aji, Allah zai kankare mai zunubansa wa yu'zimu lahu ajran sannan ya bashi dada mai tarin girma Allah ya ya rushe shi na mu kace hmm. a nan innamal a'malu binniyati wala ayyuka ake nufi eh ayyukan ibada ake na ibada ake ibada khalisa aure mu'amala ce ibada ce ta gane dan ba za ka ce ya yi niyya ba ko da yi niyya ba sakin kawai ake so a fara Allah shi ne wurin da wannan take shigowa sai ci sai wurin sake mutama miji ne ya ce wa matarsa daga yau idan kika ƙara fita daga gida na ba da izini na ba bakin auren kaga bakin auren da yake nufi saki ɗaya ko biyu ko uku to yanzu a nan in ta fita to sai an zauna da shi sai ce to kai alaga ta kamana ka ce in ta ƙara hita ce aure ko ta hita to ne kake ne sai ya ce ta ka san mata sai ana ba su tsoro tsoro da ba nake so in ba ta ko za ta ji tsoro to kaga ba ta ji tsoron ba to kaga ba suke yake ya yi da yin tsoron ta yanzu a nan sai alƙalin sa ɗan yi mai gura na uku a ce gobe haka ƙara irin wannan magana ko ba haka ba don gobe kare ya ƙara to a yayi wasa da aure sai ya ce saki yake nufi sashi to nawa kake nufi sakin sai ya ce ɗaya sai a ba ta saki ɗin shi ke to a irin wannan ne mutum ya magana ko kawai sun yi faɗa cikin ta yi gida na ce tafi ku to shi ma wannan sai gida sai a ce to ka ce ta taho gida ne kake nufi? sai ya ce na ce ta taho gida ne kafin in zo biyu bayani a ji abin da ke tsakanin mu don aiwanci sai a zafi wannan a na ce ta ce gida ne don na suke ta suke gida shi ke sai a zafi suke gida a kawai na ce ta tuwo gida ne ba ba aure tsakanin mu da ita ta suke suke uku shi a zafi suke ba irin waɗannan wuraren ne ake kira wa miji a jini yake shi amma idan ya sarraha saki to wannan wani ka gane sarrafa saki ko ya fayyar ya fayyar ya faɗi saki a fili kowa ya ji sakin ya yi ko ya rubuta saki kowa ya ga saki wannan ba wani abin da za a saba da saki ya tabbata na eh. eh shi ɗaya da shi biyu ba wajibi ba ne ba mustahabi ne mustahabi ne wanda zai yi saki na suna yana son ya cika komai shi ne yake wannan ka gani amma ya zama wani aiba ba a suna an yi saki sai dai an ga wata yariya ta dawo gida ta daɗa ce wani lahiya wancan ta ce auren ta ya wancan amma shi ya arahu ana so a sani kamar yadda in an haɗa ake son a sani saboda wurin ma lalawa ka gane ba wajibi ba ne ba sa wannan shi na ko ba a sa shi duk suke yayi ko ba a sa shi duba komai yayi amma idan an sa shi din to an cika abin yadda sunna ta ce shi yasa Allah yake ta cewa wanda ya ji tsoron Allah a ƙarshen waɗannan ayoyi wanda ya ji tsoron Allah shine wanda zai wannan kuma sai Allah ya sanya mashi mafita na mu je أسكنوهن أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تآثرتم فسترضع له أخرى الله تعالى يتي أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تداروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يدعن حملهن وإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا bainakum bi ma'rufin wa in ta'asartum fasaturdu lahu ukhra Allah ya ce askinuhunna min haythu sakantu ku zaunar da su matan da kuka saki saki daya ko biyu min haythu sakantum inda kuke zaune min wujudikum daidai karfin daidai samu ma'ana gidan da kake zaune nan ne zaka zaunar da ita sannan za ka yi mata wurin zama daidai ƙarfinka za ka ba ta abinci daidai ƙarfinka za ka biya mata bukatunta daidai ƙarfinka Allah ya ce wala mu hunna li a alayhin kada ku cutar da su matan da kuka saki don ku kuntata musu tana zaune gidanka ba za ka kawo mata ce ne ba sai karfe ukun rana ka gaya zuwa ba ka bace ba karka kai ce abubuwa ne na takura ta a cikin gida ko a ba ta aiki mai yawa ko a yi mata wani abu ne wanda zai kuntata mata Allah ya ce karfe musu haka duk da an samu wannan rabuwa a kuntata musu wa in kunna ulati hamlin idan matan nan ta zama tana da ciki fa anfiqu alaihinna hatta yad'ana hamlahunna ku ciyar da su har sai sun haifa cikin da suke tare da shi kun ga wanda aka saka saki daya za a bata abinci a dama ko saki biyu za a bata abinci sawa'un tana da ciki ko ba ta da ciki idan ba idan tana da ciki sai ta haihu za a ci gaba da bata abinci to nan ana maganar wanda aka saka saki uku ita wanda aka saka saki uku ai ba a bata abinci ba a bata wurin zama saboda aure ya riga ya kare to amma in tana da ciki to za ka ci gaba da bata abinci ko da saki uku ne saboda cikin da take ɗauke da shi kun fahimta in tana da ciki ko da saki uku ne ta koma gidansu to za ka dinga bata kuɗin abinci in arda'ana lakum idan kuma suka haihu sai ya su suke shayar da yaron da aka haifa fa'atuhunna ujurahunna za ku biya su ladar shayarwa idan aka rabu da mace ya zama to akwai ɗa wanda take shayarwa to shi za a yi a biya ta kuɗin shayarwa ba dole ne sai ta tana ya cewa ba ta shayar da shi sai an yi jinga da ita da mijinta to nawa za ta shayar da shi eh ka ba da dubu ɗari da wata a yau ka a ɗare ne to nawa za ka da? zan ba da talatin to na yadda to duk wata sai aika mata da a cikin na shayarwa ta ci abinci don ta samu nonon da za ta shayar da ɗan shi kun fahimta shi ne allah ya ce wa a tamiru ya na kumbi ba sai ku ciniki ku sasanta tsakanin tsakaninku abinda za a biya tsakanin miji da mata ɗin bi ma'arufin da kyautatawa miji ya kyautata ita ma matar ta kyautata a samu dai a shayar da wannan yaro fahimta a sarki idan aka kasa daidaitawa wajen abin da za a biya na shayarwa Allah ya ce fasatur bi'ulahu ukura to sai a samu wata mace daban ta shayar da wannan yaron sai a biya ta kuɗi mun gane wannan bayanin idan mace da mijin da mata suka kasa daidaitawa kan abin da za a biya mijin ya ce wannan ta ce ya a biya dubu ɗari ya ce gaskiya ba ke dubu ɗari ya ce tuni kuma gaskiya an ba dubu ɗari ba ba zan ji da shi ba ɗan ne ba amma tun da haƙƙin shayarwa a wurin miji yake shi ne biya ta ce ba za ta amshi ƙasa da dubu ɗari ba to miji yin ya samu wata mata wadda za ta shayar a dubu talatin yana iya ƙyale wannan matar tashi sai ya biya mai dubu talatin ta shayar da shi idan ya tafi neman wanda za ta shayar da shi ya roƙi amsan nonon kowa sai na mahaifiyar shi to za a dawo dole mahaifiyar shi ta shayar da shi shi kuma dole za a ci da samu shi ya biya ta abin da zai biya ta don ta shayar da shi mun gane wannan bayanin su kun ga wannan shi ne abin da ya shafi shayarwa to a nan ma kun ga ana zalunta da mata da yawa wani lokaci sai a zo a rabu mace ta fita gidansu da ciki ba ruwan nufin ba ruwan shancinta ba ruwan shancinta maganinta ita za ta kai kanta asibiti wata har ta haihu sannan zai zo ya kawo ɗan rago ya kawo da abin da ya kawo ya su wannan zalunci sannan idan an zo an haifi yaron ita za ta ci gaba da shayar da shi sai ga ɗan abin da ake bata bai ta haka da ba wani lokaci kuma su matan su ke yin tawaye sai su fushi su ce ba za su shayar da yaron ba saboda tana ganin an ta rabu da ita ko wani dalili makamancin wannan sai ce fushi ta ce ba za ta shayar da yaron ba idan ana samun irin waɗannan matsalolin sai ga yaro ya galabe ta ya shiga wani ne shi ya sanya addinin musulunci ya zo da waɗannan dokoki don kowa ya san matsayin shi aya ta ƙarshe Allah ya ce ne liyun fi du to to to ba da ya sai mu tashi aya ta kenan abinda muka faɗa na dogo Allah shi ba inda kuma muka kuskure Allah shi mana afuwa shi ya tuna baki da halin da kasar mu take ciki muna da Allah ta'ala ya yaye mana sanya mana mafita mai dogara da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba da halayen ba sai da rahama sa da kuma tausayin sa subhanallahi wa bihamdihi نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين